Egunan senpereko eskola publikoa da eta gure ideiak presentatuko ditugu. Leize gorrietan sartzen gara Egunan nere izena da Elohi Egunan nere izena da Juliet Egunan ere izena da Inez Korsika ugarte bat da, polita da, ura urdina da, arrainak ikusten dira. Mahmunkak badira ez da magdorik korsikan baina biziki polita da. Korsikan kortsikera mintzatzen da eta ere frantsesa biziki polita da korsika. Erdu gabe! Egunon, Janis deintzen naiz eta amak urte ditut eta presentatu zango baloia. Bat, Barcelona ilabazi dugu sei eta bat PSG kontra eta munduko marka. Bi Frantziak ilabazi dugu bi eta huts Almania kontra ilu garen Real Madrid ilabazi dugu lau eta bat Juventus kontra Champions Liga. Lau garen Frantzia galdu huts eta bat Portugal kontra. Adio! Orduan hartzen du et Gunnar, ni Chloé Deitzenais, et à Nick Julie Deitzenais, et à Amar Gute Badougou. Pentsamendu garbiak Gaur, l'atelier de Roxane aipatzen dugu. L'atelier de Roxane YouTube kate Roxane da. Roxane goxokiak egiten ditu. Edo, desafioak, challengeak eta abar. Eta Roxane Webgune et Web Webgunea, l'atelier de Roxane, Punchu Net, Deitsenda. Libulu bataidatidou eta libulua uriala namabia Atelatsenda. Milejker eta adio. Eguna nerei izena maiana eta amar urte ditut. nire musika tresna da djembe, maite dut hori zenta Afrikaren musika da. Instrumentea hori perkuntsoa da eta eskuarekin jastatzen da. Mire esker deneri eta adio. Egunak argia da karnea, bizitza kolorezko jantzitan. Egun nire izena da balta hori eta maite dut baltriak. Egun nire izena da kisandar marra. Sakanera, diandean, zibor, kolpatu dira. Egun euriak bada. Aio! Egun hon nire izena da antarokia ma. Atso, eguzkia basen. Egun euria bada eta eskubarroa eta blei blei bertu maite dut. Egunan Egunon, deitzen naiz Matil eta amar urte ditut. Egunon, deitzen naiz Roman eta amar urte ditut. Gaur gure bi kilorak presentatuko ditugu. Matilden kilora uretako dantza da bere bos garen urtea da eta biziki maite du. Giloa biziki ongi da. Romanen kirola esku baloia da. Bere lau garen urtea da eta biziki maite du. giroa biziki ongi da. Matild maite du kirol hori, zenta maite du ura eta dantza. Roman maite du kirol hori, zenta kohika egiten du eta batxak maite ditu presentatzaileak Matil eta Roman. Mila esker deneli, guen zutea, xempeleko eskola publikoa zen.